Umrla mu njegova supruga Hatidža radijalala tala, vjerni drug njegov, saradnik, pomagala mu u davi. Ona preselila na Ahiret, preselio je mu tali. Allah ga počastio mirađom i onda ga počastio na mirađu namazom. Jer je to čovjek kada je na namazu je najbliži Allahu Đelešanu na seđdi.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 Zaista je čovjek koji je spreman da raspravlja. <laughs> on je budi noći namaz, <laughs> kaj du, duše su Allahu ruci, ako će <laughs> probudit, probudit će ih. E, pogledajte, što znači namaz? Kad ga insan istinski zavoli, čak kod djeci, kod djeci.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 Kada je na Sabba došao, ogromna džamija, nema ni dva safa muslimana. Kaj, subhanallah, ne možemo. Pa je onda išao od Alima do Alima, od Dajla je, kaj, subhanallah, rate s našom omladinom. Rate, pa vidi, nema nikoga u džami.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 Imaš primjer Ejuba Veselam. Imaš primjer Muhammeda sallallahu veselam. Allah ti uzme dijete. Muhammed sallallahu veselam, samo jedno dijete ostalo posle njega. I sinovi i kćeri svi su umrli prije, prije poslanika sallallahu veselam. Jel pokazao sabor? Jel primjer on ostao kao siroče bez, bez roditelja?